Evo, poštovani slušalci, se vraćamo u drugi dio naša emisija koja je su pitana i odgovori. ime naši slušalci kada god slušaju glas Radio Bamus i preko internet i direktno ovdje. Vo ova emisija tu je se na raspolagane naši broj telefoni 044 719 137 kao i 049 365 484 Skype i Facebook kada možda postavite pitanje našemu gostu. Uvažene a drugi deo naša emisija je su pitane odgovori, a mi je praktikujemo svaka emisija da postavite jedno pitanje koje će važi za šira javnost, to je za naše slušalci, zbog e, odgovor za nagrada koje je po ponekova knjiga. Međutim, osobe koje zime tije knjige se zahvalne jer stvarno dobar poklon je za tako kratok odgovor. Da li ste spremni da postavite neko pitanje? Da, inša Allahu i večeras postavljamo pitanje pitanje će biti vezano za ono što smo spomenuli u predavanju, to je sveže se za jedan hadis. Ja sam spomenuo njegov početak. Dakle, hadis glasi, ko bude posjedovao tri stvari, osjetice, se slast imana. Pa sam spomenuo prvu stvar, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog. Ostale su dakle još dvije stvari. Ko dakle možda nam spomene još dvije stvari koje ukoliko čovjek ostvari, osjetice, se slast imana. Ova dakle prva stvar, da voli Allaha i njegova poslanika više od svega ostalog i imamo još dvije stvari, pa da li nam neko može spomenuti dvije, dakle, dvije stvari ove preostale dvije stvari. Dakle, da nam nastavi ovaj hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi E, nekako nam ne jasno a kamoli slušalcam ponoviti još jedno znači da nastavi hadis ovaj hadis ide koji bude posjedovao tri stvari osjeti se slast imana ja sam u predavanju spomenuo prva stvar prvu stvar, a to je da voli Allaha i njegova poslanika više od svega ostalog. Znači da gledalci spomenu još dvije stvari, ostale su još dvije, još dvije stvari. S obzirom da smo čuli pošteni slušalci pitane, ako se javite za odgovor će prekineme mi ili se javite za neko pitanje, vi imate već prednost u ova emisija nego mi ovdje kao voditelj ili kao naš gost mora da uvažimo vas. Ja bih krenuo današnja emisija su pitana i odgovori nešto poput e, Nova godina koja se bliži. Znam je da mi je Hidžetska Nova godina smo imali jedna posebna emisija, a svega evo vreme praznik Nove godine, da ni kažete nešto ako ste dobre vole na koji način da ga proslavime, kako da ga dočekame i tako dalje. Da, nema sumnje da, dakle, da je ovo i, i tekako jako bitna stvar, a evo polako i dakle nastupa ovaj e, praznik, praznik dakle nove godine pa je i tekako bitno da E, se ljudi upozore da znaju dakle šta je to što oni slave što proslavljaju e, mi smo na prethodnim predavanjima govorili da je Allah poslanik sallallahu alihi vseleme kada je došao u Medinu i zatekao ljude da slave neke praznike te upitao i koji su to praznici koje slave pa su rekli ovo su dakle praznici koje smo e, slijedili još dakle iz džahilijeta pa je poslanik sallallahu alihi vseleme rekao doista vam je Allah subhanahu wa ta'ala zamijenio za ova dva praznika za ove praznike druga, dva, dva praznika koji su bolji od njih a to su Ramazanski Bajram i Kurbanski Bajram Ramazanski Bajram i Kurbanski Bajram to su dakle ta dva praznika u dini islamu na nivou godine i dakle ako mogu tako da se izrazim, mali praznika, to je dakle svaka džuma predstavlja dakle jedan vid praznika mu'minu, mu'minu vjerniku. Mimo toga dakle mu'min vjernik nema neke dakle e, vjerske praznike, nema neke vjerske praznike. Ne govorimo dakle o onome što mu'min vjernik praktikuje kada je u pitanju određeno dakle vesele svadba, dobijanje djeteta i tako dalje i tako dalje. Već dakle govorimo na generalnom nivou ono što je dakle e, praznik svakom mu'minu, svakom vjerniku, a to su dakle ova dva bajrama koje je spomenuo Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Stoga nije dozvoljeno vjerniku da proslavlja tuđe praznike da slavi i proslavlja tuđe, tuđe praznike, nevjerničke praznike. A pogotovo kada se razli o praznicima, nevjerničkim praznicima koji u pozadini imaju vjersku, dakle, vjersku podlogu, vjersku pozadinu, koje u sebi nose vjersku vjersku posadinu poput dakle upravo ovih praznika koji sada e, nastupaju od ovih dakle zadnjih nekoliko dana u mjesecu dakle decembru pa sve do, dakle, do, nove sve do nove godine svi dakle ovi praznici e, za sobom u, sebi imaju vjersku pozadinu imaju dakle vjersku pozadinu i istog razloga nije minu vjerniku dozvoljeno da učestvuje u njihovom proslavljanju, da učestvuje u njihovom obilježavanju. Već kao i dakle ovi e, kao i drugi dani i druge noći, isto tako i ovi dakle dani i e, noći u kojima su ovi praznici, nevjernički praznici, mu'minu vjerniku trebaju dakle proći na isti na isti način. Ono što isto tako je e, bitno, važno da upozorimo, a to je da mu'min vjernik ne treba dakle učestvovati u, na bilo koji način u obilježavanju ovih praznika. Ne treba da učestvuje na bilo koji način u obilježavanju ovih praznika. Dakle ne treba isto tako učestvovati na taj način što će kupovati određene stvari koje ljudi koriste za proslavljanje ovih praznika. Dakle, poput toga da čovjek sada, dakle, u ovom vremenu kupuje balone, kupuje, dakle, e, petarde, kupuje, dakle, žižice da li se više i koriste ili se ne koriste i tako dalje i tako dalje i druge dakle stvari koje ljudi koriste za obilježavanje ovih, ovih dakle obilježavanje ovih praznika min vjernik dakle posebno kada je riječ o onima koji drže dakle markete koji drže prodavnice i tako dalje trebaju obratiti pažnju na ovu stvar da i dakle ne navede to što ljudi kupuju dakle ove stvari kada su u pitanju praznici pa da bi stekli zaradu da i oni dakle učestvuju na indirektan način u obilježavanju ovih u obilježavanju ovih praznika praznika. Neka dakle ne donose u ovo vrijeme kada su ovi praznici one stvari koje ljudi koriste za obilježavanje ovih, za obilježavanje dakle ovih praznika i neka dakle svako nastoji da inša Allahu bude što dali od ovih praznika a inša Allahu možda ćemo još jednom inša Allahu <clears throat> s obzirom da naše sljedeće druženje inša Allahu E, danas e, subota inša Allahu ta'ala pada tačno negdje dva ili koliko već tri dana prije nove godine pa ćemo se inša Allahu ta'ala opet ako nas Allah žele vala poživi osvrnuti još jednom na našem sljedećem druženju na ovaj dakle praznik i malo detaljnije govoriti o njegovoj e, pozadini Uvažene Efendija, vi se izvučujete da vide posveža emisija, znači, a kako i na koji <laughs> način bi moglo da se čestita ova nova godina? Znači, ni na koji način da se ne čestita. Nije ni na koji način da se ne čestita. S obzirom da e, ova, ovaj praznik nije, dakle, naš praznik, vjernik ne, ne, treba, nego ne smije čestitati ovaj ne smije čestitati ovaj e, praznik. Jer, dakle, čestitanje ovih praznika predstavlja, dakle, vid odobrenja i vid podržavanja čestitati nekome na nečemu znači da ga u tome podržavaš da ti je drago i tako dalje i tako dalje kada nekome čestitaš rađanje njegovog djeteta onda znači da ti je drago što je čovjek dobio dijete i da očestviš u toj njegovoj radosti isto tako kada čovjek i česti dakle novu godinu znači da on podržava ono što taj čovjek ono što taj čovjek radi a ono što on radi proslave nove godine dakle nije dijelo islama nije djelo islama i zato ga kao takvog nije dozvoljeno podržati već ga je obaveza podučiti i pojasniti mu da praznik kojeg on slavi koje proslavlja nema dakle nema vezu sa islamom naprotiv on je dakle oprečan onome što nas uči Allahova dželevala vjera i kao takvi trebaju se jedan i drugi odaljiti od njega, a ne dakle čestitati ovaj, a ne čestitati ovaj, ovaj praznik. Nažalost koliko je samo E, koliko je samo i metka koji se potroši u ovoj dakle samo jednoj noći a da je taj imetak uložen u dakle hajrate u dobre svrhe da se okoriste muslimani i u tome bi bilo dakle i nagrada i dobro djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala a s druge strane dakle ostaje prije svega slavljenje praznika koji nije dakle muslimanski praznik, a s druge strane, strane trošenje i metka na stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, ne prezire. Jer kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa da Allah ne voli tri stvari. Allah dželle ne voli tri stvari kod ljudi ne voli pretjerano zapitkivanje u kojima nema dakle nikakve fajde, nikakve koristi, ne, vodi, ne voli i datul mal, da čovjek upropaštava svoj imetak, da ga troši dakle na način koji nije poželjan, koji nije dobar i treća stvar, a to je qila wa qal, ne voli dakle Allah subhanahu wa ta'ala rekla, kazala, to je dakle prenošenje tuđih riječi, govor i tako dalje i tako dalje. Zar, je zabraneno ako čovjek eh, traži sreća u buduća godina izvlačenim lutrijom i tako dalje, znači eh, evo se ja bliza 2014. godina, pa onda da izvuče lutrija da ima više sreća godina, to je nada za voli život. Da, <laughs> i tako svaka godina da izvlači, i uvijek samo izvlači, a, <laughs> a ništa dakle ne izlazi. Ono što je znači eh, jako bitno za nas, ono što je jako bitno za nas jeste dakle da budemo svjesni, dosta ljudi E, dakle susrećemo sa, sa dosta ljudi pa kažu pa koja dova da, da prouči za sreću pa šta dobro i tako dalje i tako dalje znači ljudi danas predstavljaju sreću kao nešto što je znači na dugme se dobije ili nešto što je samo ura i gotovo znači ne Dakle, nije dakle e, sreća i zadovoljstvo i smiraj duše nešto što se dobija jednom dovom ili, ili, ili jednim mevludom kojeg će čovjek proučiti ili ili. Dakle, Allahovo zadovoljstvo i sreća čovjeka, mu'mina, vjernika na ovom dunjaluku se ne ostvaruje preko noći. Se ne ostvaruje preko, preko noći. Već nam je Allah subhanahu wa ta'ala zacrtao jasan put kako i na koji način da steknemo sreću i kako, kako i na koji način da budemo smireni i zadovoljni. To su dakle riječi uzvišeno kada kaže <clears throat> من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة onaj ko bude činio dobra djela a usto je vjernik, mi ćemo dati pa će proživjeti lijepim životom na ovom dunjaluku. Ovo je dakle formula. Ovo je formula koju treba ostvariti onaj ko želi lijep život, srećan život na ovom dunjaluku. Da bude od onih koji vjeruju, i oni koji čine dobra i oni koji čine dobra djela. Stoga kako i na koji način da čovjek ostvari sreću i zadovoljstvo kad radi djela koja srde Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad radi djelo koje je oprečno Allahovoj vala vjeri. Zar dakle sa onim što srdi Allaha subhanahu wa ta'ala čovjek želi ostvariti sreću i zadovoljstvo? Ne, nikako. Nasuprot toga ostvarit će nesreću i propast. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže men a'rada an zikri fe inna lahu danka. Onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim, teškim životom živjeti. Dakle, onaj ko okrene glavu od Allahove knjige, okrene glavu od Allahovih propisa, od Allahove vjere, taj će, to je dakle taj koji će teškim životom živjeti. Bez obzira dakle nakon toga šta god radio, šta god pokušavao i tako dalje, taj će ostati da živi u teškim životom sebebom okretanja svoje glave od Allahovih vala, od allahovih želja vala propisa. Zato, draga braćo i cijenjene sestre, budimo svjesni da sreća i zadovoljstvo nije dakle stvar koja se može dograbiti u jednoj dakle noći, već da sreća i zadovoljstvo imaju svoje sebeve, razloge, povode koji se trebaju uraditi kako bi se nakon toga ostvarilo ono za čim čovjek žudi. Jer sreća i, sreća i zadovoljstvo, on nije dakle sitna stvar, draga braćo. Ovo nije sitna stvar, ovo je stvar za kojom traga svaki čovjek. A sve ono što je dragocjeno, što je vrijedno, za njega se valja potruditi. Za njega se valja potruditi, za njega čovjek treba uložiti truda, napora i tako dalje. Ako čovjek želi sagraditi kuću na ovom, na ovom dunjaluku, neminovno da se mora dobro pomučiti, jel de, do te mjere da i kada krene, jel da ulicom da nakon toga počne da razgovara sa sobom, odakle briga oko, e, i tako dalje i tako dalje. Pa ako je vakav slučaj sa kućom, dakle kakav je tek slučaj sa onim što je još veće od toga, a, što, a to je dakle sreća i zadovoljstvo koju želi ostvariti ne samo vjernik, već svaki čovjek na ovom, na ovom dunjaluku. I zato slijedimo ovaj put kojeg nam je zacrtao Allah želevala i njegov poslanik sallallahu alihi vseleme ako želimo da budemo srećni i klonimo se svega onoga što nam je Allah i njegov poslanik sallallahu alihi vseleme zabranio. A ono između ostalog što su nam zabranili Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi selleme jeste da slavimo praznike koji nisu naši da obilježavamo praznike koji nisu naši jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže men tešebbehe bi qaumin huwa minhum ko oponaša jedan narod on je od njih on je dakle od njih stoga je na nama da odlučimo da li ćemo biti naši svoji, da li ćemo imati svoj dakle identitet i svoju vjeru ili ćemo pak gledati da nažalost kao i u dosta stvari opet dakle oponašamo druge to jest da oponašamo nevjernike Allah poslanik sallallahu je davno upozorio na to rekavši doista vi ćete slijediti nevjernike pedal po pedal lakat po lakat, pa čak i kada bi ušli u gušterovu rupu i vi biste za njima, i vi biste za njima. Pa su ashabi radijallahu anhu pitali, jel to jevreji i kršćani Allahov poslaniće, pa je rekao poslanik sa sveme, a ko drugi osim njih, a ko drugi osim, osim njih. Pitanje je za slušalci i dalje na scena. Poštovani slušalci, brojevi se na raspolagane. Ako ste već e, pronašli i pročitali, a mi me družene. Jedno pitanje koje je pristignalo slušalci preko interneta, najvjerovatno su pitanje sad kada napravim nekoja zavrzlama kroz e, naše emisije, ali vaše je da dadete odgovor. Veli, ako sve što smo čuli svega na Radio Vamu za Nova godina, da li može Prašajte vašeg gosta da li može za nova godina umjesto čestitka da uruči Kuran ili nekoja verska knjiga svojemu prijatelju. Ne, znači čak ni to čak ni to nije dozvoljeno ako cilja dakle posebno za taj praznik jer će opet i to biti vid obilježavanja takvog praznika Dakle, čak da za novu godinu ili neki drugi praznik uruči, dakle, Kur'an, uruči nešto drugo. Ako mu je cilj uručivanjem Kur'ana bilo da čestite, dakle, ovaj praznik, on je opet saučesnik. On je opet saučesnik. Jer mi kada trebamo klati kurban, onda, dakle, mora kurban ispoljavati i ispuniti, dakle, uvjete koji se trebaju zaklati. E, ne možemo za kurban zaklati, dakle, svinju ne možemo za kurban zaklati, zaklati svinju, dakle ne ide, to je neispravno. Isto tako, kad je dakle u osnovi ovakav postupak neispravan, onda nije dozvoljeno i poklanjanje Kur'ana u takvoj, u takvoj prilici, jer bi dakle to značilo i bilo poput dakle ovog prvog primjera, a to je da je čovjek kurban, želi da obilježi kurban i onda da zakoli i e, hajde da zakoli dakle svinju za, svinju za kurban. Dakle to ne može, ne ide, već je e, ispravno da se čovjek u potpunosti udali od obilježavanja i proslavljanja ovih praznika i kao što rekao da mu dakle kao ova noć tako i druge noći dakle budu, e, budu podjednake i dakle neka ovaj ako želi neka prespava čitavu godinu neka se uspava ovoj 2013. i nek se probudi tamo u 2014. godini četrnaest godini <laughs> Znači u 11 nek se uspava, u 11 nek se uspava i da nek se probudi i prespavao je, prespavao je čitavu godinu. <laughs> Kada bi trebao čovjek da postupi ako nekoj prijatelj te strefi i onda ti čestita nova godina, a već e, sakar da se ograničiš i da ne prisustvuješ na praznik koji svega sme čuli odgovor. Kada bi trebalo da postupi osoba? Najbolji postupak u takvom trenutku jeste da čovjek pojasni dakle, toj osobi koja mu je čestitala da taj praznik dakle nije naš praznik da taj praznik nije naš, nije naš praznik i da mi nemamo potrebe za obilježavanjem, za slavljenjem drugih praznika. Da ako je u stanju da mu pojasni dakle propis, e, da, da, da mu pojasni također pozadinu ovog praznika, vjersku pozadinu dakle ovog praznika i tako dalje, da mu to pojasni kako bi ovaj čovjek dakle znao, kako bi shvatio. Ako je to u stanju onda alhamdulillah. Ako dakle to nije u stanju, onda bar neka su u najmanju ruku, dakle e, izvine neka kaže halali, ali ja ne slavim dakle novu godinu, nova godina nije moj praznik i tako dalje i tako dalje. Neka dakle eh, uglavnom da do znanja dakle osobi koja mu je čestitala da on ne slavi dakle taj praznik, da to nije dakle njegov, nije njegov praznik. idemo sa naša emisija o drugi deo pitanja i odgovori. Znači, evo, ako mi dozvoli samo subacim, eh, pitanje koje smo postavili, ako je eventualno, znači, teško slušaocima, se uvažimo makar da odgovoriti jedna stvar. Znači, ja sam spomenao jedna stvar, smo rekli da ostanale još dve, pa makar znači da ne odgovoriti jedna stvar, inša Allahu ta'ala se uh, uvažimo. Se uvažimo, inša Allahu ta'ala. Na pitanje olakšane poštovane slušalci, tu je se naše broj telefoni na odgovor da dajete, mi druženi. Uvažena Efendija, da li je dozvoljeno muškarci ili ženi da koristi parfem, odnosno miris i vokuamera? E, što se tiče, što se tiče muškarcu dozvoljeno dakle da koristi dozvoljeno mu je da koristi miris dozvoljeno je da koristi miris šta više dakle to je i poželjno jer je Allah poslanik sallallahu od njegova sunneta bilo da koristi miris šta više imamo dakle i određenih šerijatskih propisa e, prije njihovog praktikovanja Allah poslanik sallallahu je poticao na korištenje mirisa kao što je primjer radi odlazak na džumu odlazak na džumu. Allahu poslanik selam je postakao mu'mine vjernike da na dan džume odu dakle mirisani da odu na mirisani Stoga korištenje parfema mirisa jeste sunnet praksa Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Halo, salam alejkum, izvolite, radio vam pitanje Kako da ne, čekame celo vreme. Mašal, mašal. Uvaženi Efendi, ja odgovor ne gozam. Znači, ovo je potpuno, nije znači samo jedno što smo trebali, nego znači potpuno odgovor. Ovo je znači potpuno odgovor. Hvala naše slušateljki što se javila, imate nagradu jedna knjiga, odgovor vi je tačen, nešto su olakšane nego ovo prvo pitanje kao što bilo postajano. Mašala. Selam i vidite uz nas s obzirom da smo dobili odgovor na postavljeno pitanje, mi je možda nastavime da se družime. Da, znači ponavljam, evo, eventualno oni koji nas nisu čuli i ako su eventualno možda slabije čuli slušalca, znači odgovor je bio da, dakle prva stvar, da voli Allaha i njegova poslanika više od svega ostalog. Da čovjeka voli isključivo ima Allaha subhanahu wa ta'ala, ne, da, ne da, dakle radi koristi. I treća stvar, a to je da mrzi da se povrati u kufr, da se povrati u nevjerstvo, u džahilijet, kao što mrzi da bude bačen u vatru, kao što mrzi da bude dakle bačen u vatru. To je dakle upravo tačan odgovor od odakle lije koja se javila da je Allah subhanahu wa ta'ala nagradi i da se inša Allahu ta'ala okoristi uh, eh, hedijom poklonom koju će, koju će dobiti. Znači, krenuli smo sa eh, odgovorom na pitanje vezano za... <clears throat> Miris i parfeme. Da, mirisa i parfeme. za muškarce je, dakle, ne samo dozvoljeno, već, dakle, i poželjno. A što se tiče e, žena, ženi je dozvoljeno da se dakle miriše isključivo kada se radi o njenim, njenom mužu ili dakle u prisustvu njenih mahrema ili u prisustvu njenih mahrema. A dakle mahremi su oni koji se ne mogu oženiti, koji se ne mogu dakle oženiti tom ženom, poput primjera radi otac dakle e, otac, brat, e, sin, sinovi dakle od braće, sinovi od sestara i tako dalje, govorili smo čini mi se ranije ko su, ko su mahremi. A ako pak žena izađe dakle na mirisa na, e, pa, e, dakle na ulicu pa kao takva dakle prođe pored ljudi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je rekao da je takva osoba da je ta, ovim postupkom dakle kao da je uradila zinaluk kao da je uradila zinaluk koja god žena prođe pored dakle muškaraca mirisana kaže Allahu poslanik sallallahu pa ona je E, zinalučarka, pa ona je zinalučarka, dakle kao da je uradila, kao da je uradila zinaluk. E, zato je dakle ženim dozvoljeno ili e, i, i dodatna dakle, situacija u kojoj je dozvoljeno ako bi se nalazila među grupom dakle žena nalazi se dakle među ženama i tada dakle da koristi miris, da koristi dakle parfeme u takvoj situaciji nema inša Allahu nikakve prepreke a jedina zabrana kada su u pitanju žene jeste dakle da koriste parfem pred ljudima koji nisu dakle njihovi muževi i koji nisu njihovi njihovi njihovi mahremi. Tada je dakle ne samo da je zabranjeno, već je došla i ova ovo došlo je dakle ovo strogo upozorenje od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve za žene koje izlaze iz svojih kuća namirisane. Ako smo čuli za muškarci da je dozvoljeno, pitanje je bilo da li je dozvoljeno i vokua mera. S obzirom ako recimo se ga koristi neki parfum ili miris i ometa drugoj osobi. Znači dozvoljeno ta mera dok ne se uguši. <laughs> znači ne možemo, ne možemo da kažemo sad neku određenu da kažemo neku određenu mjeru. Ali normalno čovjek e, treba biti umjeren čovjek treba biti umjeren. Jer možda, možda neki parfem koji se njemu dakle sviđa i on uživa u njemu, možda dakle neko ko je do njega ne može dakle da sjedi pored njega zbog tog parfema. Imamo ljudi koji vole dakle jače parfeme. Imamo oni, koji dakle smetaju ti jači parfemi i tako dalje i tako dalje. Stoga se dakle treba uzeti u obzir neka dakle sredina, dakle da čovjek a onda kada se namiriše ne bude dakle, toliko jako da će zasmetati eventualno osobi koja se nađe u njenom prisustvu ako mu ne odgovara taj miris kojeg koje koristi. Već da to bude neka umjerenost, a inače dakle, umjerenost jeste stvar koja je poželjna u svim stvarima. Allah žele, vala nas puno mjesta kao i poslanik sallallahu ve wasallam postiču na umjerenost postiču na umjerenost i dakle zabranjuju da se e, pretjeruje da zabranjuju dakle da se da se pretjeruje. Najverovatno nas slušalac koji postavi sve pitanje podosno se uključi ili ne razvrav, ali ja ćemo odgovorim. Pitanje od nego je da li je dozvoljeno muškarcu da koristi parfem i miris? Da, dozvoljeno je i ne kupuj se od mnogo skupete ako već je dozvoljeno. Jedan sajme družene je jedno pitanje od našeg slušalca uvezano za nova godina, odnosno za kocka koja se kocka so izin. Ja ne znam kada ću razvijen, ali ću samo sršo, to je pitanje koji nas slušao sve kada praša. Ako već eh, so izin jedno društvo senuje da kocka i čupuje pare, neko osoba, da li mu se tija pare nemo halal, znači eh, sad kada reče ovdje kad ja i ti se dogovarame da kockam i onda ako ja čupim od tebe nešto, zemem pare da li mi se halal ili ne? Ne, ni u kom slučaju nisu dakle halal, zato što je o, način na koji su stečene haram. Način na koje su stečene, način na koje su stečene su dakle haram. Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio dakle kocku i alkohol zajedno, dakle, u, e, zajedno su spomenuti u, u, u jednom ajetu. Allah žele vam zabranjuje dakle e, e, alkohol, kocku, strelice za E, gatanje i tako dalje pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala pa klonite se ovih stvari kako biste uspjeli a potom pojašnjava da šetanov cilj kroz ove stvari kroz dakle kocku i alkohol jeste da ubaci mržnju i neprijateljstvo među da ubaci mržnju i neprijateljstvo prema, e, prema vama stoga to što ste se vi dogovorili da ćete uraditi haram ne znači nakon toga da je to djelo postalo postalo halal već je dakle haram i jednom i drugom haram je dakle jednom i drugom jer vam nije dozvoljeno da se dogovorite oko nečega što je dakle što je zabranjeno. To bi bilo isto kao da se dogovorite da ćete da ukradete, a zatim nakon toga da to što ukradete da, da, da kao sadaku. Dakle, i u ovakvoj situaciji, bez obzira što ćete vi da udjelite to kao sadaku, nije vam dozvoljen taj postupak, nije vam dozvoljena krađa. Isto i tako, Allah je ovdje zabranio kockanje, tako da nije dozvoljeno. Vi ovdje pravite dva grijeha. Znači prvo se dogovarate znači da uradite haram, zatim nakon toga radite, zatim nakon toga radite haram. Stoga dakle klonite se i jedne i druge stvari i tražite dakle obskrbu i nafaku. Ako je već cilj obskrba nafaka, tražite je na način koji Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. A ako je cilj dakle šala i zabava, onda puno dakle drugih načina na koju putem kojih se čovjek može dakle šaliti i zabavljati daleko dakle od onoga što je što je haram, što nije da li, dozvoljeno. Da li može toga imetak eh, da dade zečat, da podeli sadaka ili nešto da uradi što se tiče na prav put su nije, a tija pare ge zne od eh, koji način ge zaradi? Taj, eh, taj imetak najbolje da se od njega otarasi. Znači najbolje se od njega otarasi. Da da dakle, taj imetak da udjeli kao sadaku i tako dalje da se da se otarasi. Jer on je dakle stečen na neispravan način, na haram način i čovjek se treba čovjek se treba dakle od njega otarasiti. Isto dakle poput onoga koji je stekao e, određen dakle metak putem kamate i tako dalje i tako dalje. Dakle ono što je stekao putem kamate toga se mora otarasiti. Neka to dakle udjeli, neka da e, u određene dakle dobrotvorne e, svrhe, ali neka ne zadržava taj imetak od sebe jer je dakle stečen na jer je stečen na, na, na, haram način. Jer je stečen na, na haram na haram način i zato je dakle obaveza čovjeku, ako je već u stanju mogućnosti da se otarasi od takvog imetka, da se otarasi od njega. Vlasni minuti Balmus radio, drugi deo pitanja odgovori, slušalac koji ne posilamuje, uzvraća me na selam, veli ako čovjek obavi hađ, a ne obavlja namaz, što može da dobije odgovor na ovo njegovo postajano pitanje, odnosno odgovor od vas, uvaženi FND Odgovor je da takav, znači stavlja krov, a još uvijek ne sagradi temelj. Znači takav stavlja krov, a još uvijek nije stavio temelj. Može li da opstane krov ako nema temelja Odgovor je normalno da ne može. Isto tako ne može i opstati, ne može opstati dakle čovjekova vjera ako obavi hađ, a ne obavi, a ne obavi namaz. Ako obavi hađ, a ne obavi, a ne obavi namaz. Ali dakle, stvarno ovakva situacija, ja vjerujem da je rijetka, je nezamislivo je kako je moguće da čovjek obavi hađ, a da zatim nakon toga ne klanja, ne klanja namaz. Jedina situacija koju mogu shvatiti, a to je da je čovjek otišao radi turizma. Dakle, otišao tamo da vidi kako je to čuo, dakle, za hađi i tako dalje, ili pak da, da mu ljudi kažu da je on hađija, a inače u drugoj situaciji, kako čovjek može da shvati da ode, dakle, čovjek da, da, da, da obavi hađ, a da zatim nakon toga ne budu oni koji klanjuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik salame kada je spomenuo stvari temelje na kojima počiva Allahova vjera, prva stvar koju, koju je spomenuo bila je šehadet. Šehadet, svjedočenje da nema drugog Boga sem Allaha, i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov poslanik. Pa druga stvar koju je spomenuo odmah nakon prve bila je namaz druga stvar, odmah dakle koja dolazi nakon prve, nakon šehadeta, bila je, bila je namaz. I kad je slao i ljude da pozivaju islam, isto tako im je govorio da prvo ljude pozivaju u šehadet. Pa ako prihvate šehadet, da ih onda pozivaju u da ih onda pozivaju u namaz. Pa ako prihvate namaz, da ih pozivaju u zekijat, dakle nije odmah u hađ, već da ih pozivaju u zekijat i tako i tako redom. Zato je nezamislivo i dakle, vjera čovjeka koji je otišao na hađ, a zatim nakon toga ne klanja, nije dakle održiva i to takav dakle hađ, ako ne počne da klanja, za njega neće imati nikakvu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer namaz je prva stvar za koju će biti pita na sudnjem danu, pa ako je nema, neće imati ni ostala dijela kao što je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ja bi za ova prilika privjev kraj jer su pitanja naši slušalci nekako mirujete, a od nas bi bilo toliko za ove družine jedino kako je vaše raspoloženje nešto da kažete same bez pitane pa nemamo nešto posebno da ne im dosadimo možda i slušalcima pošto im zvorimo stalno i ovaj neko put i odužimo jer E, evo da se i već našalimo možda sam rekao jen ođa vika dve stvari nikako ne treba se daju drugima kaže nikako ne daj ženi telefon i hođi mikrofon znači on njima ako im dadeš oni okapa žena na telefon znači nema da ovaj da prestane i hođa kad uzme mikrofon nema da ovaj da da stane <laughs> tako da a prema <laughs> Prema tome ja ću prekinem i onda i ti će prekinuti. Ta, tako da umjerenost inšala, čak i ova, čak i ova što učimo i ovdje inša hutara neka bude umjerenost da i njima inša hutara ne ovaj e, odužimo punom da im ne postanemo što se kaže dosadni. Ima, ima jedno pitanje, ali ja ne znam, si možda se nove si ili pokasno se uključuje eh, mi se čini da ta tema i emisija posebno bila razmatrana eh, se radi od pitane kako bi mogao čovjek da vrati metak koji go zef, znači mhm. dug, bez ozira da li je ovo financija, da li je ovo zemna mesto koje je zef, a osoba svega ne posjeduje ili ne, ne, ne, može da dojemo kontakt sa ta osoba na koji način bi mogao da se odruži. da i ukratko mu nije problem, iako smo odgovorili nije problem inša Allah da ponovimo a to je da <coughs> takvoj osobi ako može da nađe dakle, vlasnika prava vlasnika da njemu vrati ako ne može njemu da vrati ili pak e, pretpostavka da je on umro preselio a ostavio je nasljednik iza sebe ostavio dakle sinove ostavio dakle ženu i tako dalje onda treba da vrati taj imetak njegovim nasljednicima da vrati taj imetak njegovim njegovim dakle nasljednicima ako pretpostavka, ako pretpostavka nije u stanju ništa, ni jedno dakle ni drugo, onda najbolji način jeste da to inša Allahu tada udjeli kao sadaku na ime dakle osobe kojoj duži na ime osobi kojoj dakle kojoj duži i inša Allahu tada onda će i ta osoba imati dakle nagrade kod Allaha subhanahu wa ta'ala ali obaveza na čovjeku da, da, da uloži truda onoliko koliko može da nađe dakle njegovog da nađe njegovog, e, njegovog vlasnika i sigurno da e, većina naših slušaoca inša Allahu ta'ala je poznat hadis poslanika sallallahu alihi wasalame o trim osobama Eh, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam da su tri osobe izašle na putovanje pa su zatim nakon toga kada je pala kiša sklonile se u ove tri osobe te je potom pala velika stijena koja im je zatvorila ulaz zatvorila im ulaz i nisu bili u stanju da izađu pa su potom rekli hajde da svako od nas spomene dobro djelo koje je dakle uradio i da moli Allaha tim dobrim djelom da nam Allah podari izlaz iz situacije u kojoj se, u kojoj se nalazimo pa je prvi čovjek spomenuo da je imao roditele i da je također čuvao stoku i da bi svakog dana kada bi se vratio sa stokom najprije napajao svoje roditele a zatim napajao svoju dakle ženu, svoju djecu, familiju i tako dalje i tako dalje. Pa se jedne prilike udalio sa pašom, dakle sa stadom, te se vratio kasnije. Kada se vratio u svojoj kući, njegovi roditelji su već zaspali. Pa je ovaj čovjek čekao, dakle, pored svojih roditelja, držao, dakle, čanak u svojim rukama, čekao dok se roditelji ne probude i nije, dakle, prije svojih roditelja nahranio, napojio niti svoju ženu, niti svoju djecu, iako su bili gladni. Pa kada su se probudili njegovi roditelji napojio njih, zatim je napojio svoje, napojio dakle, e, svoju ženu i svoju čela, svoju djecu. Pa kaže, o gospodaru, ako sam ovo djelo uradio u tvoje ime, onda nam, nam olakšaj stanje u kojem se nalazimo. Pa je Allah dželjavala dao te se stijena malo pomjerila, ali ne dovoljno da izađu, da izađu iz pećine. Potom je ustao drugi čovjek i rekao, spomenuo svoje dobro djelo, a to je da je posjedovao i metak i da je postojala žena koju on jako voljao i koju je nastojao da pridobije za sebe, ali ona mu se nije odazvala. Pa je potom zadesila njih glad u tom mjestu, dakle zavladala je glad, a ovaj čovjek je bio bogat čovjek. Te ova žena bila dakle siromašniji, pa ju je zadesila glad, te je došla kod ovog čovjeka da zatraži kod njega. Pa je on dakle uslovio, uslovio dakle da E, okala njenu čast što je ova e, odbila upozoravajući ga na Allaha subhanahu wa ta'ala boj se Allaha te se ovaj čovjek uplašio Allaha subhanahu wa ta'ala dao je i metak i ostavio dakle nju iako mu je bila draga pa je rekao o gospodaru ako sam vam uradio u tvoje ime onda nam olakšaj situaciju u kojoj se nalazimo pa je Allah ponovo dao da se stijena pomjerila ali ne ali ne dovoljno da bi izašli iz nje. Pa je ustao treći čovjek i dakle zbog ovog čovjeka smo upravo i sve dakle ovo spomenuli. Pa je rekao o gospodaru ja sam imao radnike koji su radili kod mene i svake noći prije nego li bi se osušila, e, osušio njihov znoj, ja bi njima davao njihove place koji su zaslužili. Međutim, jedne noći jedan radnik se udalio prije nego li je dobio svoju platu. Pa sam ja sačuvao tu njegovu platu. Šta više investirao, dakle, založio te je Allah žele dao dakle dao beriče da u toj plati te se od te plate čovjek je stvorio dakle stoke, stvorio i metka i tako dalje. Pa se nakon određenog vremena vrati ovaj čovjek radnik i rekao ja sam kod tebe radio i nisam uzeo jednu platu ostao si mi dužan jednu jednu platu pa ga dakle poveo ovaj čovjek pokazao mu dolinu pokazao mu dakle e, stoku u toj delini i metak te rekao ovo što vidiš sve je tvoje uzmi i nosi uzmi i uzmi i nosi. temu je dakle dao e, sve dakle to što je investirao tim, što je dakle investirao tog imetka. Pogledajte kako je dakle ovdje ovaj čovjek vodio računa ovom emanetu i ne samo da ga je sačuvao, već ga je dakle namnožio, upotrijebio i iskoristio na najbolji mogući način, tako da je dakle ovaj vlasnik vidio od toga vidio od toga, od toga dakle Stoga cilj nam je da kažemo da se i ta osoba treba dakle potruditi koliko može da dakle taj imetak e, vrati a ako nije u stanju da sačeka opet neko određeno vrijeme nadajući se da će se možda osoba pojaviti vratiti i tako dalje a ako već nakon toga izgubi dakle nadu prošla godina pa možda i, i više izgubi nadu da će moći naći vlasnika ili njegove nasljednike, neka ga inša Allahu ta'ala udjeli kao sadaku na ime te osobe kojoj, kojoj duži, Allah opet najbolje zna. efendi, ja ste rekli da mikrofon ne sedava ođem, ali ovdje nije zajednički <laughs> na sredine. Ja bi sasvim još jedno pitanje da našeg slušalca, veli za raniješno vreme ne sam imao, onda sam zemna da ne nedozvoljen način zemna otme fuzurpira kako god e, možda se razbereme, a svega saka da ga uvakufi. дали да. ќе му биде халал или што да уради. Не, не може да увакуфи оно што е харам. Исто се враќаме значи на меселу кој смо ранije споменули. Дали он да има потреба ранije немав. И цилав да дојде до тие место, до таа земна, а сега сака да го увакуфи, јер знае да му е отмена на недозволен начин, да му е Ne, znači e, vraćamo se opet na istu stvar koju smo mali spomenuli, a to je ne može dakle da se kole svinja za, za, za, za, kurban. Ne može, neispravno je. Tako i on dakle želi da ispravno postupi, ali ovo nije dakle ispravan način. Ispravan način jeste da kada je već dakle oteo zemlju da je vrati njenom vlasniku. Jer on ne može da uvakufi ono što je tuđe. Jer po šerijatu to nije njegova zemlja ona zemlja, dio zemlje koji je uzurpirao, iako mu dakle laički, dunjalučki možda zakoni okarakterišu kao njegovo mjesto i tako dalje, ali u šerijatu to nije njegovo mjesto. I kako može dakle da udjeli to ono mjesto koje nije dakle njegovo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je upozorio na bespravno pripajanje tuđe zemlje, pa je rekao onaj ko prisvoji pedalj Dakle, pedal, tako malo, dakle, mjera. Ko prisvoji pedal tuđe zemlje, Allah subhanahu wa ta'ala će mu zavrat na sudnjem danu okačiti sedam zemala. Allah dželle će mu na sudnjem danu ovrat okačiti sedam zemala. Također kaže poslani salame da Allah da je Allah dželle prokleo onoga ko mijenja međe zemlje, onoga ko mijenja dakle međe dakle mijenja, pomjera među tako da dakle da njegova zemlja ispadne ili parče zemlje bude veće na uštrb na račun dakle druge na račun druge osobe stoga dakle osobi koji su učinio nepravdu time što su uzurpirao njegovo parče zemlje obaveza ti je da mu vratiš to parče zemlje, a ako ti on dakle halal i nakon toga i kaže da je halal, e tek nakon toga postao je dakle tvoj dio i tada ga možeš uvakufiti, a prije toga ne može znači. Ja svega smo došli do sam kraj naše družine, ako nešto neka prikaška ili nešto počno, ne kaže naš gosta, ja bi poselamio naši slušalci i za iduća sobota ako Bog da postajte i pripremite je pitana, će se družime malo uoči što velim je nova godina, možda tu je malo više pitana da bide i možda će se držime zavisi koji den panuje, može je na godina u emisija da bideme. Uvaženi Fendi, ali će im kažem nešto za kraj ili da poselamimo naši slušalci? Ja bih inša Allah i i poželim inša svako dobro i svaki svaki hajr za nas je inša svaki dan nova godina jer svaki dan kada dakle, osvanemo očekujemo se, nadamo se dakle hajru, nadamo se dobru i nadamo se dakle činjenju dobrih dijela i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala tako da inša kod nas dakle svaki dan po znacima navoda nova godina i svaki dan očekuje, svaki dan dakle kada osvanemo očekujemo sa zadovoljstvom, sa dakle srećom što nas je Allah subhanahu wa ta'ala učinio od pripadnika ove dakle lijepe vjere, što nas je učinio od sledbenika dini islama i to je ono što nas uvijek dakle čini radosnim i sretnim. Ja bi bilo sve, hvala na slušane, ostanite i dalje zajedno su nas sve do iduća sabota koja će vidjeti gosta ako Bog da. Inša ta'ala, Allah i nagrade slušalci, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.